diyor ki günümüzde selefimize göre bir kişi selefimize göre yani e, bu soruyu soran yani selef akidesine mensup olan bir şahs diyor ki bir kişi ben Allah'ı gördüm derse bunu nasıl anlamanız rüyamızda mesela ben Rabbimi gördüm derse bir kişi bunu nasıl kişi anlamalıyız? Rüyasında mesela biliyorsunuz Allah Vesselam rüyasında Allah'ı görüyor burada Allah Celle Allah Aleyhisselatü Vesselam Allah'ı görüyorum dediği zaman Allah Celle Celaluhu o rüyeti hakkan ona nasip etti. Ancak Allah Resulü dışında olan diğer insanlar e, Rabbini görüp görmeme hakkında alimler ihtilafa düşmüşler. Ve ben Rabbimi gördüm diyen veyahut da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm diyen bir kişi eğer Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ın vasıflarını bilmiyorsa o rüyasında gördüğü kişinin gerçekten yüzde yüz Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ın olup olmadığı nasıl bilecek? Bu bir. İkincisi Allah Celle Celaluhu görmediğinden dolayı görmediğinden dolayı ve o rüyasında gördüğü kişi normal bir insan gibi gördüğü için o zaman haşe ve kelle Allah'ı o kişiye benzetmek ve da o hataya düşüğünden dolayı en doğrusu Ali Satt ve Selam'ın dışındaki insanların her ne kadar bazı şahıslar ben Rabbimi gördüm diyorsa da doğrusu bu doğru değildir. Niçin? Çünkü Allah Celle Celaluhu insanlar gibi insanlar gibi böyle bir insan gibi yani bundan önceki derslerimizde ne demiştik? Ecevlakiye İthne Aşeriye fırkasından bazıları diyorlar ki Allah Celle Celaluhu diyor ki onlara tıpkı benim gibidir diyor onlara. Yani işte benim böyle bir gözüm, burnum, dilim, dudağım, kulağım, ayağım falan, saçım şudur budur falan ve diyor ki ferç ile sakal hariç diyor neyi sorarsanız sorun aynen tıpatıp benim gibidir diyor o zındık herif. Haşa şey ve kelle. Allah Celle Celaluhu öyle değildir. Dolayısıyla öyle olmadığı için öyle olmadığı için o kişi Allah'ı rüyamda gördüm diyen bir kişi ona desek ki Allah'a sen ben Allah'ı gördüğüm diyorsun. Allah'ı gördüm diyorsun. Bize tarif et bakalım Allah Allah Celle Celaluhu nasıldır? İşte diyor demesen diyecek ki siyah gözlü, siyah kaşlı, büyük kaşlı efendim yok şöyle sakallı, yok şöyle falan. Yani nasıl tarif edecek? Dolayısıyla böylece biz hani isim ve sıfatlarda bu meseleye değinmiştik değil mi? Çünkü Allah Celle Celaluhu hiçbir şeye benzemediği gibi hiçbir şey de Allah'a benzemez. Allah Celle Celaluhu bütün sıfatlara sahip olmasına rağmen tamam mı? Hiçbir şeye benzemiyor, hiçbir şey de ona benzemiyor. Tamam mı? Allah Celle Celaluhu ister fiili sıfatlar olsun, ister sözlü sıfatlar olsun, bütün bu sıfatlara sahiptir ama Allah Celle Celaluhu hiçbir zaman bir beşer gibi değildir. Ancak Aleyhisselatü Vesselam bir kişi der ki ben Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyamda gördüm mesela. Aleyhisselatü Vesselam rüyan, kişi rüyasında görebilir. Onun için bazı şahıslar Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm deyince alimlere mesela gidiyor bir alime diyor ki efendim diyor ben Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyamda gördüm ve diyor ki o alim ona diyor ki mesela peki bu gördüğün kişiyi bana anlatır mısın? Nasıl bir kişi? Diyor ki mesela kısa sakallı mesela diyor. Tamam mı? Esmer diyor mesela. Veyahut da aşırı beyaz, aşırı uzun. Veyahut da şöyle şişman. Veyahut da böyle diyor ki senin gördüğün Allah Resulü Vesselam <laughs> değildir diyor. Niçin? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu senin söylemiş olduğun sıfatlar Allah Resulü Vesselam'ın sıfatları değildir. Ama Aleyhisselatü Vesselam döneminde mesela veyahut da ondan sonra bazı şahıslar hakikaten Ali Satt ve Vesselam'ı rüyalarında görmüşler. Ve sıfat yani sıfatlarını okuyarak sıfatlarını tıp atıp bildiği için o okuduğu sıfatları sahip tıp atıp Ali Satt ve Vesselam rüyasında görüyor. Bu da Ali Satt ve Vesselam rüyasında görecek olan kişi gerçekten Allah'ın tam hakkıyla Allah'ın dostu olan kişilerdir. Rabbim Celle Celaluhu bizi bu dostlardan kılsın. Allahu alem.